murabyibuka ubu yuko twaganiriye ku byerekeye iyo ndwara aho eh, igerekezo mirongo irindwi n'umunani mukakaro uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara zo ku giti mukaba mwibuka yuko uberuka tuba twaganiriye na muganga dr irambura donatien yaratubwiye ubwoko bw'itigu ingene bifata ingene ah, abayirwaye bamera ingene ingene twanayirinda uno munsi rero turi kumwe ko tuba twabemereye ah, ariko bimwe bita umulaborante nawe nyine turamuha ikaze muri studio za dusanganiro ndabahaye miriwe Christian nawe turashimye ko witavye ubutumire murakoze cyane aha kino kiganiro tuzaguhimiriza murazi neza yuko ingwara y'igitigu n'aho bushakashatsi butaraba ko dufate ku byo twize uheruka ari ingwara mbi cyane ishobora kwifata ah, abanyagihugu benshi cyane Isanganiro nari nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro yuko ubuheruka twaganiriye na Dr Rambona Donacien aho yatubwiye ineza igitigu ico ari ingene gifata ingene umuntu yakigwanya n'ingene umuntu yocirinda aho ni mu rusange mugabo mu mpera cyo kiganiro yaragize impanuro uh, yahaye na cane cane abagwaye kana abandi batarabagwaye tumumvirize hama tugaruke muri studio yego abagwayi babishoboye bo kwipimisha hanyuma bagafata imiti bikenewe hageze ko bayifata abatagwaye nabo nyine nabo umuntu atokwibagira kuko umuntu wese atagwaye no munsi ntigisigura kweje atazobagwaye yo banza kugira amenye ko atagwaye imbere no kwipimisha hanyuma ku gihugu naho no kugerageza gufata mbega neza neza kumenya ko urwaye iyo ndwara y'igitigu byatanguye gute wimenye gute yego murakoze kumpa akanya jewe nk'uko mumbageje icyo kibazo namenye ko ngwaye indwara y'igitigu mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi k'umunani kugira ndabimenye naragwaye ariko usubiye inyuma gatoya mutoya wanje yari yapfuye mu kwezi kwa kane bisigura yuko biri mu maraso bifise ibitere ditere nibyo oya indwara y'igitigu ntabwo ari indwara ari hereditere ariko ni indwara yandukira ni marade taransimisibure irandukira cyane rero birashoboka yuko nuba nayandujwe na mutayi wanjye cyangwa haje nayimwanduje wowe akagira ikacemukarira ku nsumbu mm. ego tubwire ikibazo kiritswe ko turabaza gikomeye eh, wewe imyaka cumi n'indwi uhanganye nayo eh, ni ingwani ikomeye kandi umusirikare akomeye turashaka kubaza mbega kugira ushoboye guhangana nayo ubigenza gute nubwo nk'uko bivuze ubwa mbere ntibyanyoroheye ariko mu nyuma byaranyoroheye urekuriwe kurya ahanini ibintu by'inzoga narabihagaritse ndahaganika ibintu birimo ibinure byinshi ibintu birimo ibinure byinshi ndahagarika ibintu birimo bisosa rya sukari ya sosumore rya sukari baje ah, mu mahinguriro mhm. rya narayihagaritse muri icyo gihe ko ndabye ku bipimo bampima kwa muganga normale ariko ndavuga ati uwo shinga ishyirahamwe rihurikiyemo abarwaye indwara z'igitigu bagakomeza bigisha abantu ukuntu uwo kwitwara bakabigisha bakaza baragira amarosheshi nimba ari imiti nyimba ibonetse bakantuka bagira akayifata iryo rero rigejwe gusa guhimiriza abantu je twagiye hamwe n'uwo arasanzwe arongoye ishyirahamwe kubera nsanzwe nkora mu byo gupima indwara rero hari igihe umuntu yaje kwipimisha umutora indwara wapimye hari igihe akubaza muganga wabonye iki hmm? ugasanga rero turahamagarira aya mashyirahamwe akora ry'amankete ama ONG international yuko nayo yokwijukira gukorera ku ndwara y'igitego kuko ingufu nyinshi cyane rwose bazishyira mu kurwanya ikiza ruhonyanganda sida na diyabete mhm. ariko ntibibagire indwara y'igitigu kuko indwara y'igitigu ntanze akaba yo mu bwa b ubu yugeze ku miliyoni zibiri ariko ukawufata amezi atatu hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu bikavana n'igihe utangurira umuti mhm. ushobora gutangura umuti igitigo cyawe cyarononekaye cyane mhm. n'igihe utangura umuti igitigu kitarononekara kikimeze neza numva ntushobora ntufate umuti ucukora ukora gihe ku ndwara iyo ariyo yose umuntu agenda arwara nibyo tutamenya umubiri urashobora kuyerimina tutanamenye yuko warwaye iyo ndwara icyo gihe rero umubiri bivanye n'ukuntu ubayeho ni ukuvuga iki bivanye n'ukuntu ufungura bivanye n'ukuntu ufise amagara meza umubiri urashobora kuyerimina kuko mu gihe ufise ubuzima bwiza n'umubiri ushobora gukora abasoda bo kurwanya iyo ndwara iba yaguteye n'icyo hmm. gihe rero abantu benshi mbere ubu bavuga yuko ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana by'abantu banduye indwara y'igiti mu bwoko bwa B irikiza yonyene eh, kandi iyo eh, wikije imbere yuko ubandanya utwishura hariho abantu batagiye kutwandikira mbere ati bonsoir nagomba mbaze ko hari vaccin ya hepatite abantu batangure kubitubaza ubunyene kwero umwanya kigana kizokirangiye ni 76 209 140 mirongo itwi na gatandatu amajana abiri n'icenda mirongo babaze ubunyene kwero umwanya kigana kizoba giheze eh, ntibabaze mu mwanya uzakurikira gukurikira eh, ati vaccin irahari yego nk'uko avuze vagisine ntiyatumbereje neza kuko hari igera ibiri hari se na be nagenda ndabwire ko kugeza umugera w'igiti wo mu bwoko bwa se ntugira vagisine mm-hmm. ariko umugera w'igiti wo mu bwoko bwa be urafise vagisine ziradandazwa ku mafarumasi mm, kuri farumasi salama farumasi agisisi ngo kugeza ubuye ugurwa ibihumbi mirongo itatu na bitatu akiteza inshinge zitatu eh, mugabo hariyo bahereza abana bato abana batoyi barazironka ariko je icyo mvuga cyerekeye abana batoyi OMS ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ribwira ibihugu yuko umwana yoba vaccine nyuma y'amasaha avutse amasaha mirongo ibiri n'anatohera mm. ariko hano iwacu uko amavagisi ari iyo vagisi ayironka inyuma y'ukwezi n'iminsi cumi n'itanu mm. bari bakwiye kubigira vuba urumva rero yavutse ku mubyeyi agwaye uwo mugera eh, akagorane ko gushaka kudahwa nirutse cyangwa inkoma mu gogo eh, uyu muntu yanditse ibintu byinshi cyane kandi bidatomoye neza asalinagira eh, mbaze semitomu z'igitigu n'igihe ego indwara y'igitigu iragaragazwa n'ibimenyetso bikurikira uburuhe iminsi yose ukamwumva ushaka n'icyo wakoze mm. ikindi nacyo ugasanga ufise umukoyo utukura usa n'umututu uhishiye ukagira amaso atukurije ukama wumva ucuritse intege ukagira noze sinzi ivuga mu kirundi mm. uyu nawe yabajije ibintu bisa na byaratinitwa atera umuntu yo kwifata gute mu gihe yamenye ko agwaye igitigu n’ihe bimenyetso n'ibyo turavuga by'igitigu n'ibihe umuntu atofungura wabivuze mm. ati nta vaccine twaje kubivuga tuvuge ngo umunsi mukuru muzabakungu hariwe kurwanya igitigu itariki mirongo irindwi na munani mu kakaro mwebwe ngira muzofata iya mbere biteguye gute ego nk'uko mubivuze twari twifuje guhimbaza uno munsi mpuzamakungu ariko twabyegeje inyuma tukatumenyesha igihe tuzawuhimbariza bivanye n'uburyo kuko hari abari bemeye kudufata mu mugongo batubwiye ko twobabangira ariko ni ibinyene turiko turakora ni ukusansibiriza abantu tukabahimiriza yuko bogerageza bakirinda iyo ndwara kuyirinda naho si ikindi hariho inzira iyo ndwara yandurwamo mhm. izo nzira nazo nizi kwirinda gukoresha ibikoresho bitabora uruhu by'umuntu mhm. utazi ko arwaye cyangwa atarwaye iyo banduye mirongo icyenda ku ijana bazogira icyo bita hepatite koronike azogenda n'ubuzima bwabo bwa misiyo mhm. ego mu kanya reka rero tubanze akajambo ka nyuma mu kurangiza umwe wese afata amasegonda makeya bo jewe akajambo ka nyuma ni uvuga nohimiriza abantu kwipimisha nohimiriza abantu kwipimisha cyane kubera ntushobora kwirinda utazi ubuzima bwawe ukuntu bwifashe kuko kenshi usanga tugenda tuzanduzanya bivanye n'uko tutazi amagara yacu ukuntu ameze tudore mhm. nande icyo nuhimiriza ni uko nuhimiriza abarundi bose yuko bahaguruka bakikingira iyo ndwara kandi abarwaye bakamenya bakareka kubandanya banduza abandi abatararwara nabo bakiteza incancu kuko nyimba utarwaye umuze ejo kuko ni umugera ushobora kumara ahantu iminsi indwi ukirindiriye kandi muri iyo minsi indwi ugeye urashobora kwandura ikindi nacyo ni uko nuhimiriza amashyirahamwe mpuzamakungu hariho amashyirahamwe mpuzamakungu arwanya ikiza cya sida malariya igituntu ni uko batukwibagira n'indwara y'igitigu ko kugeza ubuye biragaragara yuko iyo ndwara y'igitigu yica kurusha sida ikica kurusha za malariya rero icyo ni cyo ntuhamiriza